Лесник патенче. Лесник жүрчі вырманышне савыл евер керсек айны уйхеринче ларадь. Уйы тавра канав шавырны. Канаве тұрых шүше хывашытса тулны. Савылбек уя пір енчен вады юманлық хүділет. Тебір енче хыр вырмане кашлать. Шивыхра ял тавражы жүкран, кунда пиде лыпка пуласын Турханов юманлықран ұтса тұхрыде хываш негерсе тачы. Мінледен бұрыначы күнда. Тусши, тышманши. Пире пулыжы жи, е немічсен алдыне дұтса барас тее жи. Шәр метрдалараган шүртчіне ыйдулын бұқса жуғышлары полковник. Шүрт ере пиде хүйгім, хуралдызем шүйлі тавралла тытса çаврнă хюметррине еплле пралук карна. Шалда витре хăлыпе чиреклетне илтеннет. Шывысма тухрщ пулмалла. Агы чăх кăтеклетме тытаннчче, ундан тиха кешенсе ячче. Пұрушы магырдыне илсе әне нерлеме пучларе. Пюрттәрринчи тимр тұрбаран тәдем мыгырланать. Хушисем килтех пулмалла мирле саманари сынзем. Пурде лыпкы, пурде ергеллі. Алға хыйулнах пырзажа жакас келет. Турханов шаплах тватчы пуледе хапхаран инчех мар хура херес левезде и Камларса келніші шав темір кузовлы автомобильбе. Юзамалламар позылныран немешсем хызимех ларцах варманжы Унашкал техника выршы шөлесем тұрық пайдах ағынсатығын заюлаган. Ним думада жүк, кыштақ кетсе бұқасқа. Мана теветкелле хытланма юрамаш. Эбе бітсен да бітет. Хамшын шешмар, уншында кашны азырхан налла шуғышлары полковник. яхын дырсан, пүрдялыге ұжылса ғубынны, шәнікре нумайын тебірдетсе ұтны елдінже. «О, будь ты проклят, предатель!» — выросла Варсаилчі тағы жы. Шав замантырақ шын ақлатны, темскер тачлатсай үкне елдінчі. «Пся, крев!» — шуғырсы ячы Ундан немешле вырысла ятлашма, түбелешме дыдынчыш, анчақ шабы нумая бымары. Иквеші минутранах жандарымсем твада летчіға хапхаран елсе духны көрінчі. Пуринне те аллысене шурым хышне туртса жихны. Хызене хыдыхыне не булмалла, пит кучасем кывакарса шыжынса пәтне. Пәрін куч харшынчен юн юхса Турханов візсене тюрех палласа илчче, Малда бұрагане Эңер самолет палларса килнне экипаж начальнике бурлак подполковник. Куч харшынчен юн юхтарагане самолет штурмне Кравченко майор. Ытызем пилотсем жандармсем візіне пұжал кучесембе шаба-шаба вездеход патне илсе Тиер! Хушре шеф. Немішсем тыткана лекнне летчиксене кузов тепне үпне вырттарчыш. Улды дышмана пәтчен табынасы шымылмарынде, анчах юлдашсене тыткынран хыдарас десен, унчинчен шухышлазатымашы. Турханов тюрех автоматне шеклере. Шыбах шак вағытра хапхаран лесник формитығынны кук шын чупса тухре. Панове, панове, ебылды ба чынчывыл. Эсир шак наман захварны. Кунда вырсен карттебе терлі документчесем. Каш хамыр бада келсегірсенех, шав карты жіне бұқса, хыземыш табыр залекнене дерслеріш. Ага кам тыт бана сене жандарм тапшырса илче Турханов. Ну чунелли, малдан хипуля сана булдыр. Жандармсем лесник патне утса бычыш, офицері ун аллинчен летчиксем шақса жүреген планшыда илчі, үттізем лай хыналан хужаба сывлашмадыдынчыш. Турханов автоматне вырман шадырдаттарса ячы. Шәре малдан лесник ұндан жандарым сәм тăкынчыш. Офицері шеш темле шыдыга сикреде пистолетне кірслеттерме бигенче. Шук Гитлер йытти. Пурбере хывын хура юнуба чыхынса вилін Тері полковник. Варавыл пужанны магазина тулды магазинба хывырт улыштар жиде, кәске сәмбе немеш офицерне шундарма бушлары. Вишіміш черет тәлдивірі. Фашист алынчи пистолет шәре үкрі. Ундан хыйде кыштақ тайгаланса таны хыщын шыдық тепне хушлансаларчы. Шындерю чуна жіклендерет. Ирксер ул улды фашиста жабы жура жіндерні Турханова хыды савындарчы. Партизан юхымен штабын паны задание бұрнышлама май келменні она самаях пузырындарнычы. Халі қамыл ұжылчы тегебе пэтчэнь мар. Лётчик сембе бірлешсен тұршмана тустарма пушлат бірінде. Лай хеш пыжалланны пилік офицер пызык вай. Турханов шапла жуғышлана чух, Кузов тепенче чынза выртна сэм шэрэ сикриш. Экипаж командире тюрех варманалла чупматыдынче. Анчах шак самантра, уйлеш енчи хвал хран пожал лэтрэде, бурлак подполковник шэрэ Унын юлдашысем везде ход хютине бұданчыш. Кам берсе үгерчіші под полковника, хый ыйтры Турханов. Пожалса сыйльце жывыхран ирце бұраган фашистсем жандармсене пулышма келмерешші. Хвыртрах щицел үчіксен аллызене салдас булать. Вара вильні жандармсен хеш пыжалібе узы көрса, тышманба шабышма бұлетчі. Шак шухышпа хыва теме хышинчен тухма пушланычче. Шав самантрах леш енчи вырмандан пыжалпени илтеннчче. Пуль хылха патинчех шăхырса иртрре. Ирксерех канава керсе тымалла пульчче. Ыштан мурдан сиксе тухрыши кутышман. Шухышлары полковник. Пәченех пулмалла. Йышлын пулсан, инче трен персе вырдас щуук, Тюрех атта кыбушламалла. Вăл вездеход енне те пăхса илчче. Шабу шубышланы кабина алыке хубітчі. Халя ұшыл задырать. Вара Турханов тышманыштан дубынныне тавжырза елчі. Унда шоферларнынде. Пыжалса сізем илденме бұшлазан, выл кабина жынжен сіксе дұхнында уйурлы леш енчі вармана бұдан задыны. Халі патронізем бітмезірі нигама да автомашина патне ярас шук. Ирксірех бергелешсе сывыртмалі Чынақты, візем чылайчен пірнебірі пере-бере вілерме тұрышыш. Сазардық тұшман бұданны вырманда шын сассы земілдінсе кайрыш. Эй, таган лубы де, халех пыжална бірақса лузыне жөлле жікле, немішле кыш кыржы тағыжы. Ответ вырынне гранатты кереслетіне илдінче. Вара пыжалсем, автоматсем жадырдатма бұшларыш. Тарать, тарат, хуза шейдер, вырысла команда бачы депри. Пір тапхыр ывырман шыпланчы. Ундан пыжалса сізем тебір хут янырама бұшларыш. Анчақ шабы жушаве саман цирен инчеделле кайзапычы де илденме бұлчы. Турханов хыне кам бұлышныне білмезір аптразадычы. Немішледе да калашрыш. Партизанзем маржы. Керек епле бұлзан да летчик сене хвыртрақ хеш пыжалландырмалла. Тесе сиксе тухрде вести ход патне чупса бычы. Епле савынчыш лётчиксе мына курсан. Штурмын аллысене салцанах ына ыдаласа чуптуры. Икіміш пилотпа радист бурлак подполковнигын суранне шихматы тынчыш. Мен лекрі резер сен аллыне, ыйтры полковник. Юмахри тутлы ева, чее делі жеварне лекнебегех. Переулдалагане шеш мар. Эзир тенчеш велерне кукшабушлы старик пульчы. Каш, шунаган самолет шинчен сиксен, шак анзыр уя ансатадымыр. Бұғатпыр, пүртре, пидейлер дүллі шуды Кандықран Кандыкран бұрзашак казанах кукша бұш А, вырысем, хавасланны бек пульчывыл. келер, келер, Пюрде хайулнах керер, ютчин батнемар, тыван батне лекрер. Эвет беге хывырыс тада такшандан бах, тажы шығынуды дадып, керет бір старик тетте орна жабек шебердезе үкне, хыбаланса гына жүрет, стелшіне ешмежімізем ларца дулдаржы, хый зіне ырлать, немішсіне узалзмақсембе варжад, әбір вара ирілзех кайны, әшне вырын зарса барзан шивырма выртны. Ша вăхытра кукшабуш таржине жандармсене чәнме яны, малашне мен булнине хывырах курдыр каласапачы штурман. Хальмен двас тетер. Командир даны дас пулать, вăл гале. галле. Летчиксем вильнне жандармсен ярзаты ярзаты бурлак подполковник выртна çре пычыш. Ура келленчен берзе мантры шуйттан, ады кунчине шешепе касса журнымай каларе экипаж командирі апла булсан ытлашиях пышырханмалли щук, эзир ахилес марха, ура келлене пуля бұрса тивнешенех вилмер, эбе йыл рамантны пуль десе кулса ячыш турман. Шабақты утма Фронт линии кундан меже шер чухрымрине пледені. Туяба танк каза бырха жаван жухлі. Хе, шуран мар, шак везде хотпалар загайбыр, автомобиль жіне кытарттыры радист. Терес хаваслансай үкреш турман. Вильне жандармзен думдерне тұғыны барда, пиренемле патрульде жарзадыр дыратме. Полковник юлдаш эзерменле жұтладыр. Пиренбе бұрадыры, пырасса бымаллада, евы евраманны. Энер бірле ларзабыны херей, ыйтры бурлак. Халеш тавыл. Кундан шиже шухрымра пір пужы э, блиндажа вырца юлчы. Пәченехи? унын юлдашысем шта. Віземде шак кукшабуш ишшискерзем бульчыш. Турханов энердембе мін көрне илтнене кіскен бачы. Херне шылмаллах, выл хамыршын. Эппейнена автомобиль шине лартса гаяр. Тебір шуғышпачы штурмын. Эх, радио жук, асын радист. Хамырыштыне полк командирне пілдерні болсан, кешірек самолет ярзабаны булетчі. Чынахи, ұйтры Турханов. Чынах пулмазыр. Радист не хуравлары бурлак. Ташман тыл не парашютпа сиксе юлны юлдашсене ебір ялнах шапла жылатпыр. Самолет малый вырын гына булдыр. Тухымрах вештерзе келіш, шихыну жүкке жеш хуплать. Евын радиостанцы бур. Апла булзан хывыртрақ вештерер унбатне, хыбаланца үкрі радист. Лётчик сэм командирне автомашина ышне илсе бұрзалар тышкына вырмандан тадах шын засы жеш. «Эй, везде ход падынчизем, эзіркамзем!» Вырысла ыйтрыш вырмандан. Ундан шавыйдыва хыземех немешле тада полякла гужарчыш. Эзер хывыркамзем!» Вырысла ыйтры Турханов. «Партизанзем!» Аплыболзан вырмандан туғыр. Хывырмалдан машина хыжінчен ужы вырына тұқсатырыр. Вара сирінбе палашма хамыр представителе ярыбыр. Эсірде она хиреш хавыр шанны візем шак уйваринче тіл бұлса калашчыр. Анчах иккіші де хеш пышалзыр бұлчыр. Кележедірі. Кележе тері тереде Турханов автоматне вездеход патне хварза уяутса тухры. Шав трах леш енчі вармандан неміш салда тумлан на шамрықшын утса гілні көрінчі. Унчу мінчете пыжал тавраши шук. Візем калашта дадылны бегех уй тел бульчыш. Интернациональный отряд командире Соколов лейтенант. Честь парзакалары вармандан тухны. Кул пахма самаях кернек лешін бульчы. Эссе дыгын са жүреген карту сайынчен, авгаланса тухны сары жүші унын сарлага шамгаллы тырхаларах сынне темле сымақ пакаламаламар илем кердеть. Педенчен бақсан шакшын шиклен мар, кышт та хумханны де пачақ палырмаш. Күшісем савынышлын ялырдадашы, тудисем кешвеш кулза яраспек курынашы. Ун ешішін сөне пәрре күрсақ әмірліхех асыра юлать. Турханов хый хужаматне вездеход падінче камсемтын не білдерчі. Соколов икіленсе тымары, каялла шаврынчы де юлдашызіне кочык вара вырымандан ула жыла тумланны жінзем тухма бұшларыш. Сирін отрядра мишешін тадай эйсіріна ма интернациональный дедір, үйтір полковник. Ибир пуре шеремиккен, отряда терлі халық сем кінерен интернациональный дедбір. Унда вырсем зірбушне чехта, немеште, тударба мокшыда, беларуста бур, хам эбе чываш. Чынахи! хавасланса үкрі Турханов. Эбе хамда чываш вет. Вот телей тік телей, чунданақ самынчы Соколов. Херіх піріміш шулда жара гайнырамба, піріміш худ тыван чываш жынны бетіл болдым. Эзір чывашла калажадыры. Чывашпа тіл болсан хаваслансақ калажадып. тарырға хывыр юлда жырзэмбе, Візіне партизанцем сырса илчіш. Кубирін штаб начальнике Хыйвыл Чех шүллішін жіне кытартры Соколов. Зденек яничек, ятне білдерді штаб начальнике тени. Турханов уналыне тытса жымырдары де хый камне калары. Ку разведка пайын пушлыхе. Пирін отряда керечен Гитлер шарынчи лейтенант пулны неміш, пілдерчі Соколов. Конрад Кальтенберг. Честь парзаят Николары немеш офицері пулны. Кына хамыр отрядын пурчук пурлыхне шеклесе шүренешен интендантство начальнике детпір. Шөріме хышне михе жақны убабек патвар жіне кытатры Соколов. Хыйвыл пирін көрші хузан тутары. Алим Мурзаев тюрех полковника алы барса калары хыюллы тутар. Шаплат Турханов пуринбе алыды цабаллашры. Хэш пожал енчен хезікрехим ыйтрывыл партизансем хушинче мӹнь пуреде ике автоматпа виче винтовка гына пурине курса. Калкалах маршав, херлле çарпа çыхыну йркелеме элкереймерммер, Гитлер партизансене шархадере питех парашын мар. Шабахта хамар арсенала кашни гунах пуянлатса бұратпыр. Энерак пір автоматпа вадыр граната турца елдемір. Паян шак винтовкына. Сиренбе шабышны жандарма хуза жетсевілердімір шавын винтовки. Отряд епле пушланса кайры. Тыткына лекне шаршыннызен лагеренжен тухсадардымыр. Вун күнінде кунінде пәчі ба жүреген немішт салда кезіне табынатпыр. Фронт линии урлы кашма май келмесен, пызықрақ партизан отряджібе бірлежіз шуғыш бұр. Юре, эбир ун бірге теплен тепленрек калажы бір. Перін хужымырда аман бұр. Шаванба врач шырасады бас пулать. Тада кунда чарын сатыны де узылы булас жук. Жандарм зене табын білсен, немішсен берсе жетме бұлдарашы. Шүрдінче кам бұрынны, қызықланчы Соколов. Бір судынчык, оның юртепі тренде, халі шүртне де шундар заярас бұлад. Абат шимшпе вілікчерлікне тада әш хадіресіне илсе тухырда, шүртне вұт бұлдарадыр. Партизанцем шаплах туреш. Малдан хыйзене мінгерліне лесник келінже дубынны лаба, жандармзен везде хочешіне дейеріш. Ундан вилне тұшманзен тумдерізіне хывза илсе, пүр пюрдегірзе бірақрыш. Вара хуралдызіне крашын запса, вуд тивертіріш. Вейші тус. Канрадын ашы Данцик, халек Данцик. Хулинче докер булса Амыжы приютри тылы хачасыне бұқса бұрынны. Піріміштенче варжи хышын хи Германире әшшінні зән мұл бұлманын бұлманынде. Шабақта пәдім влажа фашисым дұртса елічен бұрынма бұлатшы. Кальтенберг сен кел жүртне пызық хуйха пенде жер жырвадырек кемір шулхи шүргінне бұрса кечі. Маю ячбер терне манифестации вақытынче Конрадын ашыне штурмевиксем пушран чукмарба жапса вілерчіш. Пәчік Конрад унжух класс кіріжівемі никкенне чухлайман. Шавынба ашыне фашистсеммін жінвілерніне хыйн учителін жән үйтса білме «Сана Санашу коммунист, тені учитель. Коммунистсем візем еврейсембе пір болса, пире аслы Германи тума Шаванба фашистсем візіне пір херген мезір вілерзеп дереші. Пәдім влаш фюрер алдыне күшні күн, коммунистсен әмірінчі юлашки күн болса тары. Тебір жылдан фюрер пәдім влаша хиялыне шаврза илчі. Вара пір кашхине канрат амышне термине тытса кайрыш. Хальхинче выл учительрен ним дейтмары амышын шыби мінлі бұласы шав фашист каламазрах балычы. Чынахта, виші күндан штурмы вексем, Кальтенбергсен келіне пыда жапса бітерзе еліні тубық шықлезе кәчіш. Кунда сана не вырдать, тубық шіне күдарца каларе учитель. Ына ытты үштадарса бұдан бұданныне каламан жынар естіленетчі. Еврейзембе Мускава генчізіне шылсақ варастезе ерігі бе шағын Перехирш пыраган сен шыби яланах шапла бұлі. Шавна ниғы данман, Хайл гитлер. Канрат шавна шешмар. Ашыбе амыжы мінле віліне де манмары. Аслы Германи твас пулсан, чын-чын немеш үвілі херін мінле пулмалыне учтілзем каласа анландарны жуқта урамра харысын траслаттарза удаган штурмывиксем еврейсем бурынаган кил жүртсене тустарныне курна жухта шивырма выртсан да ун яланах ашшыбе амышын шуда сынарызем Тұқтырға тахтырға чуныллизем пәчік чишкизіне чымырдаса бұжылдадатчывал шидінсе сешитсен, эбіде сиревіземшін оттывет таратып, кітсех тұрыр Тылыға юлны канрада Нюрнберг рабурынаган есніжі усрава илчі. Ына сыра путвал хужине Гитлер пуш пулса вырынды фашистсем районды фюрер тузахунычы. Шав пичкебек пызык хырымлы фюрер Конрада тюрех тәрес шул жіне кылармады дынчы. Саны жунда коммунист юне чубать, Кагурунда коммунист чери давать. Эсі бақ коммунистсен немсе үсне. Коммунист жабе сывлаза вэйлне. анчах ебір сана шавинге крен ходар бір Бара Вара чималдан усра вачана шамрыксен Гитлер Югент теген организацийне жырындаржы, ундан шар училищне вренме яжы, юлашкинчен национал социалистсен партине кірттіде вадырды хырмыш жолда вермахт туза тузағучы. Темде дуриш, темде хытланчыш. Канратыр жынче чубаган юнба кагырынче табаган черене шеш ашыбе амышы, фашистсене була вғытсырақ шірегініне выл самантлыға табанмары. Чынақта, Гитлер шәрі Бельгибе Голланди, Францибе Польша, Данибе Норвеги, Грецибе Югославия уйхиресене таптаса тухсан, ытты немішсен бекех, Канратта вермахтран хватлы тәнчере урых лешарда шарда әненме Анчах, пинде тохыржыр херегі кіміз жылда Африкра Аманса госпитале лексен шаксерімде пужа минрекмей бульчы. Пала траунбай унажар мускав живыхынче евраманны капитан выртныччы. Уйрылны чухвал, Канрат алыне хыды чымырда заты түрде шаплагалары. Европри патшалықсем дұрық, паратрибек ұтса дұқныне, херлі шарба жабышны беданлаштарызаны бер, Совет Союзне табыны чен варш-варшман. Ажавы еш-еш виляна демелле. Чын-чын варшы тин гына тапранчы. Эбе урасыр тұрса юлдым. Маншын варшы пәтренде, сана вара, чәррен юлсан, рашейрегін амар, Берлин рада жабышмалеке. Уразыр капитан галаны шав пурнышланма бушлары. Сэмгер гунне адыл херене духна немеш шары вутлы унгышне лекреде хелле фельдмаршалеменебех тыткан барынчы. Ку гитлер шарын чабы әмірліхех сүнме дыдынныне сестерчі. Шулла Орловпа Курск тавражынче фашистыне тепре жапсар катрыш. Ку Гитлер шары тек шанда яс, Щуккине кыдартрре. Кергунне херлле днепр дне пыршиве урлы çмрсе кашры, вара пучланса кайры. Шавын чухыннде Кальтенберг нацисцене тавырма вăхыт читнине сисрре. Фронда бұрсақ енне шар енне та Совет Союзінче бұрынаган немішсен антифашистла союзіне кередіп, вара шене Германии тавасы мен бұрвыя хурса кережедіп, шутты тревыл. Анчах выршы тухнаранба тадаутларах пуйса кайны йыснышы, тұрышнебе она нумайчен инжетри тылрады цаусрарыш. Херах тываттымыш шул бушламышынче тень. Конрад Польшына лекрі. Халянде херлешар енне кушма май келмесен, партизансем енне де булейін кушады бақ, шуғышлары шамрық лейтенант. Она тыткына лекне çарçыннисене хупса усраган лагере сыхлама хушыш. Кундавыл малдан шоферда эшлеген яничек ятлы чехпа, ундан çавын урлах Соколов пабаллашы. Василий Иванович Соколов адыл херринчи чаваш ялінче журалза үсне. Волда Конрад пегех пачеклех тұлға юлны, анчах ун ашамышне фашистсем мар, Пенде тăхăрже ширрен пәррммеш çулта пуçланнă хăрушă вышлăх вăхăтнче ашкынны тив чирвлернне. Уна Унашкала чăсем чываш ялленче сахал марчы. Совет влаçы булшнипе візем пурте этем пульчщ. Соколов та вăдам шкул пӹтерсен шубашкарти пединститута вӹренме кӹнетчче. Нимеш фашистчесем Совет Союзне табынни унын әметне татрре. Варавыл педагог пулас вырынне хыйрикипе херлле Смоленск Смоленскпа вязьмы хулысем хушинче булзаиртне юнлы çапы жузенче херлле отделени отделение командирі, па взвод командирі бұлзадыжы. Хелле Гитлер шарне Мускав бадінчен хузаяны чух, уналдыне развед ротта жанзабачыш. Тевір шулне вол Сталинградра, Ундан Курск Киев Киевра жабышыры. Житомира ереге сишін пыны жабы жура выл тыткына лекрі. Түсме жүк евір бүлжешке унжух. Хелларны булсан да, фашисем совет офицерізіне вуд хуман барак сенже жындатчыш. Шывзыр, абат памазыр азапландаратчыш. Сывлахизем ешса житне жінзем пені бе вилетчыш лагерден тухсадарнызем гына чәррен юлма шанчык пурине білсе, Соколов хый еврлле шуғышлаган юлдашсем жырама тытынчы. Пиде кыткыс ішчігу. Лагердишінзем хушинче тірлі йықяқсем сағалмарчы. Весем пір тадық шығыршын керек камада сутма бұлдаратчыш. Шавзенчен азырғанса, администрацияне улдаласа тыткынри ри лейтенант шанчыклы шинсене тупре-тупрех. Шаплавара кіске вғытрах тарма қадырленеген сен шучы шерім шынна житрі. Соколов ача жүрдінже бұрынны жүхнех шофер ішне вереннечі, шаван грузовик шофері бейін нажарлардачыш. Візім паллашыш. Ку протекторатран мобилизацилене чех, здейнек янечек пульчы. та вржечен университет вренне, херех пірім шулда ына фашисем немішчарне мобилизацилене анчах чехсем бегех ына хеш пыжал шанзабаман, грузовикпа вырман турттармағушна. Тытканри совет чиннизен лагерін жедевол, шпалзем дваган валли шивыхри вырманда касны перенезіне турттар забурынна. Игі шофер чазақ туслашыш. Тусем хушинче пір-бірінчен пыдарас шуғыш валли вырын шук. Вашшабас дэныкта ытызем илтмен чух хэзэн чунне тахшандамба хумхандарны ыдузем бирге сымақ бұшларыш. Эзак фашистсене булышатын. Анчах шуғышлаза пыққа, пулышыва тивішлі евізем. Нимшсем сире, бес лаваксене мнех пачышха. Нигама пыхынман патшалыха тадыгын-тадыгын касса ваклаза, пір байынчен праттық туса Тебір байынчен хайзен аллинчи, пуганезем пуш драган суя патшалық турыш. Үтті байызене тебе ырыц смитлы еші шақалзіне бірақса бачыш. Хызем хывыра кун жудыбех намыса пілмезір шарадашы. Шамрык емығырзембе ингерзене ирксірлезе намысландарашы. Пәдім халығыра пусмырлашы. Хиріш тұма хыяганзем тубынзан візіне термере шәрдеші, перзевлереші. Шавыншын пулшмалайға нацисцене. Үйтрі перехінче Соколов. Яничек хыйде піррешеш мар шапла анчах унчинчен никамада пілдермен халя чытсадыраймары. бұл бул булзайыртнине шәне юлдашне бачы. Стене курлах, ваша Конрад папаллашры. Лагердин тарма хадырленне чух, конвойра хайсем майлы шын тубынны пиде вырнланде, Чынақта немішсене жанма хэнь. Ку таранчэнь везем хушынче пір ыры жында Шавынба бұл шақ тимір хересе шақса жүреген лейтенант мүллешін иккенне тәплендірістілері. Кальтенберг үтті фашистсем евірлі бұлманныне білсен тень, бада ним бұдармазыр калашмадыдынчы. Шак пур бұрғалыға да хурлық кыдардать. Рабочы зембе хрешінземшін варжы вғытсыр вилім. Мул хужиземшін пызы куслам. Халыға пусмырдан хыдарас сижін, кережеген революционерзіне сұтсырақ термере шертме май бараган телейлі вғыт. Вұржы пирейде сиреде керлімар. Она тізен чималдан фашизма пөтермелі. Терісі Колов фашистсене зірлайық біледірінде, анчақ пирін немешсен мен думалла, аптраза үйкрі Кальтенберг. Херлі жарба жабышса юндығас вырынне, хывыра фронтах валаган нацисене хиріш крешмелле. Вұршы тұхнышын пір Гитлер айыплы мар, пәдім Германия айыплы. Шавайба эзир фашисембе активлы керешсе шеш кажарттарма бұлдаратпыр. Канрат келіші. Вара виші фашизм фашизмба кережі мінле бұшламалы бірге калаштададыл жүш. Чим алданақ візем виші жыде лагерден тұқсадарса, партизанзем батне каймашу тітріш. Немішсем лагерді совет зене вырмана евіш касма илзе каячыш. Тарма балартны кун, Канрат вармана Соколов кыдартны зене яничек грузовике кешіне деезе елзі кайры. Вармана житсен, тыткынри шаршынызем конвойри тана табынчыште тăнакеме памасрах аллисене шурым хышне туртса шихрыш. Шапла пушланса кайры, Соколов ерце выраган партизансен интернациональный отрячы. Тухтыр шыраза. Ширма блиндашсем блиндашсембе шер бюртсем батне партизанзем эше тытынчыш. Перезем лесник шүрдінчен илзе духна абат шимеше пішереші. Тепрезем вильні жандармзенчен хывзаилні мундирсене даздашы. Вишемешесем трофейлы шархадресене ергелеше. Борт радиспаш паштурман антенны гарчте хызен аэродромбе радио башы хынчыш. Транспорт авиациян полк командири иртнегаш шугална самолетын экипажы дубынныне пілсен хыды хавасланныне пыдарзаты мары, тюрех мінлі пылушу керлешінчен Командир аманны, шавынба шуран таврынмақ хен, эбір партизан зембе шығындымыр, самолет ярзапа ыйтре радист. Самолет ежінмалды вырын бури, ыйтрыш аэродромран. Шырасан тупма булать. Апла булсан ярса Анзаларма площадка тупсанах координацине пілдерір. Вара сире маллы операция еплер тересі теплінрек тепленрек дадылы бір. Шак хыбар Турханов адыс савындарчы. Візем Дуглас ярса барсан лётчик сембе бірле ба, иксімірде ларса кайма бір Тада Соколов отрядынчы юлдашсем валиде вырын дубыне. Кутаранчен задание пурнышламасырни хыжанды каялла таврынманчы, анчах ним дума жүк. Сып турам кемештеші. Халхинче пуш алыбақ таврынса, урых эш итмаликет пулі шуғышлары выл. Полковник юлдаш, пыру кейп жердемір, андарса барасмари, ыйтры Соколов. Пір котелок ярса бар аман савилет кайса шидерес, тері Турханов. Анчах хер, Әнерденбе пачақ шемен болсан да қажықта кажықта сыпсапық мары. Абаданмаш, температура шкленчі болмалла тері был. Турханов үншіне пăхрде тілінзек кайры. Ева иртенпе палламалламар ұлшынны. Пиче вәрі шыв сапнă бек херілзе кайнă, тудызем вәрі сывлышпа күжірганы. Хер йывырын Юн пызылнее хаптырдать пуляна хывыртрах пулышмазан вилсе кайма да пултарать. Васказах тухтыр шырмалла, балковник полковник. Вара абачи мезрех Соколов ачынчы. Сирен хужырда врач ефельчер шуги ыйтрывыл. Эбир бурде стрейвиксем, хамырада врач педигирлі, кударанчен тубын мариха. Мінлі шутладыр. Пір-бір полякла калашма бұлдыраган юлдаша жывықри яла ярзан мінлеші, чынце Тем Пәршін немехтет вайме, ман урық шуғыш бұр, мінле шуғыш. Пере трофейлы везде хода барыр. Эбир вельне жандармсен мундирісене тұқынса ялагынамар, хулана да пырсагеме бұлдарат бар. Канрат унашкалы же аван чухлать. Вара, врача гынамар, похытра узы курмалды течкада десе келі бір. Унчух Турханов соколок кырынчи тірлі авантюрызем дума юрадыган романтик не пілмен чэнде. Евы хыды азапланны дегіна аптыратса жидернечі. Шаванба күн жүдібек ташмана ұлдалыма шымыл бұлас шүкке жінжен шуғышлаза мәрі, түрек келешірі. Юре, жандарым зәмбек тумланырда тухтыр тупса пен тері бол. Ваша Кальтенбергпа яничіға хый шуғышы бе Лешсем дұрткалашсады марыш. Хевелбе дебетме шакны жандар мундирисіне жүште, шула дұхма қадырленчіш. Віземзір бұшне Соколов тадай игі юлдашне чәнчі. Вара шур сехетрен вездеход шине ларны партизан шула сағайрыш. кайрыш. Малдан бірзагене ялда врач мар, ағал санитарда дубын маре. Кальтенберген көгірешінші таган балдызіне курсанах сехри қыпса тұхныпе чытреме бұшланы старысты қыынчен мәне үйттіне немледе онланаймаре. Конрад зіне темише чілхе білеген стенек полякла Варатин солтыс әдемле калажа бұшлары. Перен ялда выржетчен те тухтыр пулман. Шивыхри ялсен те çаплах, йывыр жерлесен эбир кешмен хулынчи больницына жүретпір. Шавында кайса пăхыр, унда тухтырсем де, аптекірсем де бұр, канашпа вăл. Хули гундан мише шухрымра, ыйтры шофер вырыненче ларса келіне янетчк. Вуны шухрымра деші, чынны мишене білмеспір, ебе хам күндізем мар. Орц комендатуры хушныбе Красник хулинчен килнне. Хыйхакне үстересімет окупан оккупант тарши. Тавда буш, хывара күнда камьянне тепреділ булсан тепленре хыйтса пәлі Сывы булар. Алы сулса хварчы Кальтенберг. Кешмен местечки Янув Любельскибе Билгорай хулизем хушинчи шоссе шулен икиене бе Варжечен унда виже бин шин ытла бурна шедеше, халі шурреде юлман бұлі. Нумайышне Германия ирксыр әшлеттерме илсе кайны. Тепризем шивыхри ялзембе вырманзенже пытанса бурнашы. Хулара ача амышызембе ватты ветті юлны. Малды канды кешіне таган балды үкерне хура хересле автомобиль сирена шығыртса керлеттерзебінне курсан хула чылбар саланчыш. Фельдш, жандармери келсен, мін буласы пуриншін деп аллы. Е камада бұлін арестлеше, е партизансене шырат пыртесе, бірдесе, кел жүртсене ұқтарма пучлаше хақлырақ еші ябаласыне пәдімбек шаратса қаяшы. Әмірден бұраган елана бұғынса, янчык хура хереслевезде хотне полиция үйрімі вырнашны, игі хутлы хүйхім жүрт падынче жарсадыратры. Кабина жінчен жандарм офицер тумланны кальтенберг тухрыде, алықра бек траган часовой жіне пықмазырақ түрек бүрде ұтса кечі. Хайль Гитлер! Фашистла саламлары был сәдел хушынче картла вылязалараган тывады полицая. Ку преферанс остызем жын уяра жашап Візем хыды пылғанса ура жіне секседі жүште малалла тосырыш. Шефыш та, сиртен хүшне тытса жиес тәнібек хайяррыны Кальтенберг. Юнажар бүлімре канать, халехчінсе дұғып тербірі. Юнажар бүлімрен ұйғыба сұптырғаны хорунжи квак мундирне түрлет келесе тұқсадачы. Полиция ұйрымен бұшлығы әбі, бұл немішлі. Сире бұлышма ялна хадер. Паян партизанзем туны засадына лекремер. Пирен хужыра аманнызем бур. Халех хирург кирле. Хулара ставрач пури. Сирін тюрех бильтарай хулине гаймалачы. Унда шар госпитале бур. Тері харунжи. Хамырынышта гаймалыне сирден итмазырақ білетпір. Мұнашлының қажырылса тавырчы Конрад. Хулара ашта хирург тупма була дезе итрым зерден. Хуравлар пур пур паны капитан халех чынзе килме булдаратпыр бе йыбылдатма бұшлары харунжи ондан хый хыжинче хытса дыраган шамрык полицай ене шаврынца полякла калашма бұшлары. паны вихота хвартрах, янина мачаровна чынсе кил Чибер калашыр паны харунжы, шинан ильтерден бек шыппын галаре вихотты дени. Матчарывына убышкине тытса кайнарамба тухтыры жізіне туза бұрынма хывырақ чардырвет. Шитменіне выл бере курайманныбе аманны жандармзіне зывада свырынне юрех вілермеде бұлдарат. Вара хамрада, она хыйнеде хула варыне илсе тухса кеш. Ан сүбілдетсе мана. Тархныбе чышкы кыдартса кышкырза ячы харунжи. Жандармзіне манжын перемар, она шеш шакса влереш. Эбі тахшана хунран хыдылма әмітленнетчі. Кальтенберг ваземмен галашныне онланчы, анчах юриех пәлмеш пульчы. Изир әміншінжен давлажадыр ыйтрывыл. Хыш хирург сирия авандарах пулшма не сүтсе яватпыр, суйры полиция бушлығы. Пирін хулара вазем вишін, пәрі Варшавари клиникара ординатор булса ішлене, анчах халі ғытлашы вадылныбе Тепре шарта пулны да, вăдырты хырмыш жолда Евраманны, Уразыр юлны, ларса шеш операция тума болдарать. Вишіміші херарым. Берлинри университет ранвірінсе тухны. Педе тухтыр, Анчах келінчен туғашын мар. Илсе кайры хабире он батне хамыр калашсабы хабыр. Панови хота, пан капитана Мачарова батне илсе кай. Хуше харунжий. Хызен чурчумне хура хересле автомобиль пыза чух, янина мачирова кандыкран бақсаларнычы. Везде ход пускачы жинче баллаган полицай тынне курсанах унын чери сиксех тапма бұшлары. Пәттірім, пожылдатры Малдан аршинныма майданы лагерінче азапландарса білерчіш. Халі хама да тытса гаястерш бүлінде. Эх, тахшынах партизанзем батне тармаллачы. Мое ушановане, пане Мочарова, до вас пшивезлем гости. Курайманчынна сыдыр дума май хеберде небе, ал дубанезіне пәрбірінчімне хывырт закалары вихотта. Пюрде Соколов баянчик кәчіш. Кальтенберг автомобиль батне юлчы. Шулгыдартны жындавда буш халі кайылла даврынма бұлдарадыр, ирік полиция. полицая. Леже немішсенжен ырнек кетменскер, падак кыдартны йыдбек урамдырық лебестетрі. Ыргун бұлдыр пани Мачарова саламлары яничек. Кетмен хынанигамада нигамада савындармаш чырмандарны жын кажарыр. Анбыжырғаныр, аршынны маареслене хышын езір келесе кашны гунак кетсе бұрынны. Мәнді вадыр, малдан ұқтарадыры, е түрек хамады тұцаға әстедір, хумханныне бұдармадырышы кел хуши. Эбір сире арыслеме келмен, пире суранланны жынсыне ұста сіплеме бұлдараган врач керлі. жәдір бұлзан, вғыда сая ярсадыр асмар, түрек шула дұқсағаяр. Нұмайлыға каймаллай. Выл хывырдан келет, аманны юлдашсыне жіне таратсанақ сире келе задыбыр чынныне калатшы ку е улдалатшы, тадағытлара хумхан мабышлары херарым. Суять пулежав. Шывжав дуғасран хыраныбе мана улдалас тер булмалла. Эх, тепреде булейін таврынас чыдаван хулана. Вара хама рестлесе кітселармыттым. Тюрех партизанзем батне тухсадарны булыттым. Хамба бірлемін елмелле. Саспа итрывыл зэнчэн. Суран чихмалды хадырсем. чирлэшін зэне сватмалды де яничек тавралла бұқса жаврынжы. Шак самантра кедесре вырдаган нашілке күжа курынса кайры. Она да елі бір. Алдыбе кадартры был нашілке жіне. Илер келшірі врач. Соколов нажілкене илзе дұқса кайры. Мачарова яничек шіне тепре бұқса илчі. Те жандармла думланны шинын көшінче негамада узалды вашын марри балырныран. Те выл хыйне хый ергелі дытныран. Херарым самая хлыпланчы. Кам білет. Тень візіне чынаға хврач кына керлі бөлі. Хама мін хушныне тузабығамға. Мін бұлат мін келет. Шак шуғышпа кел хуши тірлі емеле херлі хереслі сумкына тұлдармады дынчы. Инче каймаллай, тебры дубачывыл. Шитсен горыр. Яни чыгын сымахызем түркес пулны болзан да, сасы ошын тухны ушынақ сесінші. Кумы чарова жынче шені Вара унынчак тілінмелі жандармзіне чілхебе де деп деплезе тарықтарас келіне иртсе кайры. Итлерха. Тум бе вырын зәне де елсе каяс мари, ыйтры бұл шыппын. келіші. Варай эмел даврашнегін амар, тум сарса вұртмалы вырын зәне де везде ходшіне де еріш. Тебір самантран халыха сейхірлендіреген хыруж автомашина хуларан тұқсавіштерчі. Вăл кушран çухалсан тень, хула çыннисем урама чупса тухрщ. Пани харунжи, тере бір вадыра херарым, эзирына ашта тарза ядыр. Кама, шыл ерчі полици пушлахе. Кама булдыр, пірін дұқтыра. Пәтчәйін хирарыма мұрлама намыс резере. Үпкелеші тебір хирарым. Малдан ұбышкене бір айып сырақ, швап сене тыттар заядыр. Хальдада арым неде, жандарым зен алдыне бадыр. Машав дерех мастырға пір хулара бұрнаган шын зене. Эльзир хывырда поляк ведь. Міншін поляк сен хутне керес вырынне сыдыр туза шеш бұрнадыр. Табынчы ылдын пенсіне тоғынны старик. Мэнді басты бір кесерден ғана житмас бір. Саланар, серінбе сөбілдетседі мавығы чықманын. Шитменіне мачаровна нигамдар ислемен. Выл хайрегі бек немішсене бұлышмадық сағайры. Халдырда трехарунжи. Хыйрегебе булмазыр, келішмеріш хула жыннызем. Автоматпа кығырдан тіледірде, хывыра мінгерліне дударадыр. Кайран поляксеем, Швапсене бұлжашы десе элек сарса жүредір. Кышта бұлін намыза білесчі. «Ну-ну!» Шылна жирт ватсопна. Ылдын пенснелі старике юназа калари полиция пушлыхе. Челхюне чарма білмесен часах кирлешере озады бір. Саланар, саланар дейші сире. Кешмен чиннисем шапла калаш сатана чух, хура хереслі везде ход, белгарай хулы еннелі каяган тагыр шулба, шел шығырса шиштерзе бычы. Унда шар госпиталі пуршке, манамен думачандер. Тада хумханма матытын жамачарова. Шар швапсем швапсемшлеші. Пірреміш худ полякла галары яничек. Эбир поляк шанат шанатпыр. Ара езір камзем, хыды тәлінчі врач. Вғыт читсен пурне де Шак вғытра инчетре шымыл автомашыны көрінже, выл хиріш келет. Унда камлар забыныне тірслер мари, ыйтры Соколов. Тень шул майлы трофей тупма боле тәрісілі бір келіші Кальтенберг. Таврара хамыра чырмандарма зем курынмашшыға. Тем дума да булать. Апла булзан шабышма хадерленер, команды бачваща. Яничек автомобилей чарзатратры, хиришкелеген автомашины да хывыртлықне чагарчы. Унда забыращы мен. Шоферба юнажарри инженер-полковник пагонезем жақны, хыжалда ларагане унын хуралы булас, автоматты цабырать Кальденберг па Соколов мала тухсатычыш. Опель адмирал шивхарса хитсен, Конрад Чарын ма хушса Хайл Хайлгитлер Гитлер! Педех мазыр хуравлары шымыл машины жінчесем. Сиремін герлі, кымылсыр шын засыбе ыйтры полковник алыға ұшса. Тухыр, сәмдір дірслетпір. Автоматне полковник көгірділіне дыцагалары Конрад. Гер капитан, эсір сукырмар бөлішке. Мас лізіне дейбішлі хизеплеместер, тарқса ғайр полковник. Шопланыр, чын-чын жандармсен бұшлығы бегек севен галары Кальтенберг. Тухыр дерімшке, үлтірірі. Ағыман дерю. Вермахт офицерін турца турцагыларжы полковник. Шул шіне кылар затыратмазыр да тіріслеме бұлдарадыр. Тухыр! Тада тискерінрек күшкіржі Конрад. Вишші жидетчен жұтлады пәррі. Икке! Хызене пур енчинде автоматсембе теленіне курса, полковник урх кудынлашма хыяймары, мыгырдатса шәре ансадычы. Эзирде тухыр! Шалаларса юлны салдақпа шофер енне шаврынчы Кальтенберг. Автоматсене унда хыварыр. Сиртен шар хадіресім мар, документсем ыйдашы. Хушса хучы выл хыжалдалар забыны салдак хеш пыжалне алыран вжертменнене курсан. Ним думада пығынмалла бұлчы. Вара салдақпа шофер да шәрян сатачыш. Шак вағытра Соколов кузыфра траган партизан зенечінчі. Полковнигін аллызіне шорым хышне турца шығырда хыне кузыва кайса барахыр. Вырысла команда бачывыл. Шак на Немішсем хызене чынжын жандармзем мар, партизанзем чарса таратныне сесіріш. Вара шоферба автоматчик шул херребе ларцадухны евіштімізем хушыне чыммақытланса бұқрыште, Ваща алынчы автомат шадырдатсанах шәре тырынчыш. Полковник та шагын задыраган кобурине ушмадыдынчы анчах партизанземына ярсадытса, аллысене шурым хышне туртса жихрыш. Пани Мачарова, шамыл машины жіне келтеларыр. Мен бұл зайртніне тенше жыланма бұшланы херарыма чанчы Кальтенберг. Эзір перін хышран бұрыр. Хушса хучывыл грузовик жіне ларын партизанцыне. Шул чинчен пырынма вғыт мари, ытры янечек. Вғыт. Авы, шоссе урлы кажаган уй жүлі, Янов вырмани енілі каять, шав жүл бавыштер бір. Чәне Ширма херінчі блиндашсене партизансем базы тесе ятпачыш. Халлехе унда пуш блиндашсембе бейшілме пушланы шыр пүртсемзір пушне, еве радиостан радиостанцибе лесник чүрдінчен тесе тухны пурлықсыр пушне урх немех тешукха. Шабақта шарышне пілеген шанзем алу салармашы. Летчиксем самолет ежін махадырленеші. Турханов, Соколов отрядынчи шынзене совет халыхен эшехелепе выршырилла рудыр үшінчен каласабачы. Ундан чынмен хынасем сисмесле килсе антамын чырдесе веше постлы хуралдыратры. Уй херінчі часавой кешех пожал берсе хорошлых шивхарза келнішінчен сигнал бачы. Мэнь бұлны чупса сабырзай ыйттыр Турханов. Шак шул пирін бадалла еге автомобиль шивхарса келет. Пілдерчі юпле евіштірінжен бұқсадыраган часавой. Тышманзем марши тетеп, чынақты. кешек шер шинче тұраған семде шулдырық малда шымыл автомобиль унхышын грузовик вештерсе келніне Ара Араку тухтыр жырама яны везде ход марши ыйтры тахыжы. Шавынбек туйнать, шымыл автомобилі шеш кыштахи келендерет, ыштан дубынныға выл, тері Турханов. Васкавлы бұлышу каретты бұлігу, Хый жулғышне білдерчі лесник чүрде банінче тіл бұлныранбақ полконикран ұйрылма білмезір кашнны Мурзаев. Тәрі салим. тăрыхлама бұшлари итлесе драганзенжен пірри партизансем хушинче аманнызем бұрыне білсе, Гитлер васкаблы булушу каретте ярас тер Гитлер ярзаба сана күренсе мығырдатыр алим. Унран шынна жақса вилермелли таган кына кітме булат. Юлдашсем, хамыр везде худах келет, кышкырза яжы жасавой. Хамыр низем, хавасланса үкреш үттіземде вырмана вырманакерсенех чарын сатачыш. Опель адмирал Чинчен Соколовпа херлі херес паллылле сумка жақны, шамры керарым тухне партизан партизансем батне чупса бычыш. Полковник юлдаш, честь парза рапортлама тыдынчы лейтенант. задание онышлы бурнышларымыр. Хирургта кирле мелсем де кунда. Шуламай пәжік тыды шук, Тышманынне иге не вілердімір тада хамырба полковник не тытса келдімір. Пирін трофейзем, пір автомобиль, игі автоматпа пір пистолет, гранаты пемілі ширым ширімбілік, бензин игі канистра. Педиаван. чундана хырлары полковник. Сире бурзырада операция онышлы иртернежен службы ячебе тавдывадып. Служим Советскому Союзу терш баттырзем. Ку пирин врач жіне кытартры лейтенант. Янина Мачарова, тері хүй чынахах совет партизанизм патне лекне бирге икеленмей пулна тохтыр. Мұжырыма ады цагай ичен хамыр хулари больницара ішленечі. Кайран полиция хушныбе ішренгіларчыш. Эзір хиршмар болзан, сирын отряда ялынлықақ юласычы. Хамыр шемгене хавасланзақ хижыны бір. Кажарыр, халі вғыт чук, кайрақпа теплен баллажы Сире шак юлдаш аманны зембатне не Мурзаев шіне кыдартры Турханов. Алим врач алынчы херле херес лизум канашиклер де вырманалла утре. Янина ун хышын васкаре. Изир тышман полковник не тытса гильдемір дерір, үш тавыл, Соколовран Турханов. Андарыр, командапачы ваща кузовра тараган партизансене. Лешсем кузов тебенче үпне выртын ташмана ебір ябір шыре андар сатыратырыш. Кемел угасенчен пыяв евр явзатуны хуракантлы погонезене курсанах Турханов кужин инженер-полковник пулныне білчі. Пейдік удыншын, кем чулю цанда ни ятне ни штайшлин не каламаре, пілдерчі Кальтенберг. Автомобиля жінче шак портфеле тупрымыр. Тен унды хутсем камне каласа барыш. Турханова портфель таржы Соколов. Юре, ибір Кальтенберг юлдашпа тірслезе бұғыбыр. Эзір яничек юлдашпа иксер она разведка байне илсе гайса допрос табыр. Хуши Владимир Александрович. Ваща разведка баяштыне ыйдасшынчы де вғытра чарынчы. Ара ку немеже галарышке тавшырса илчче вăл. Разведка пайы пызык котрятра кына булма бултарать. Шавна білсе, инженер полковникта хыне хватлы партизан отрядне илсе килчиштесе жутладыр дер буле. Юре, езер каланы бек бар. Шеріп дисциплиналы жарды бек келлі келлесене жақлаттарсақ честь пачы лейтенант. Портфельде мен гына тубын маржи. Хевеляныш буктырхенчи шерзіне шулдра масштаппа үгерзе елні топографик артезембе схемызем. Фортификация шезене хыш вырында мінле тумалдыне кадардаган план зембе сметтызем, секретлы жирузем, пусны пужы бланк зембе аэрофотосъемка үгерчігізем, Пур де азынмада жүк. Неміс шарнче документсене мменнле ергелесе бұныне білеген Кальтенберг çав хутсене мменн тума қадарлесе хуныне ұнландар запачы. Полковника уйырмах ике рухыды хыды керчі. Пірне генерал губернаторствори лагерсен управлениенче эшлеген СС шәресен бригаден фюрере Эртман Хрубешуври ТОДТ Пәрлежевін генеральный директоры пулса ішлеген Вернер Штандартен фюрер патне апрелін бұн білікміш көнінче шырзаяны. Унда шаплагаланы бұр. Эзірітні бет үткінрі совет шыннызен, шырмулды бінде шитчір херх білікміш номерлі эшелонінчен, адылдырғынче бұрынны вак халық сенчен, мари чывашсем, марисембе зэм, мэнь буре пилік шыржит мәлшін уйырса Шав командына ежынма хывыр правителе Хваловицы станцине ыран, пинте тохыр шерхерахтватымыш шулхи апренелін вунултымыш куненче ярыр. Конвой хамырын. Тебір ширвенче Вернер штандартын фюрер Хваловице станцинчи Шар комендатурине пилік шіршітмәл командына ежінма Грюгер инженер-полковник пырасыне білдерні. Куширова апрелін жінче жирны. Худжайне херлі чернилба. Шир мулды пинде шитчер хереф пилікміш эшелон. Хваловицы станция шерімсе хетте водар минутра тесе чирса хуны. Ку документсем бірге епле жұтладын, Турханов. Хрубешуфпа хелм хулызем, хушинче оборона строительстве бушланы булас. Унда шлеме шин нумай кирленде. Шаванба ТОДТ управление тыткандри салдак сене ярсаба мағытны. Лагерсен управление шав заявка ба келешнеде де пілікшір шетмәлшін уйырса баны. Эбір тыцагильні полковник шавзене илме хваловице станцине кайны. Тері Конрад. Портфельри карттызембе схемызем хемпа Хрубешуф хушинче тарын оборона линии тума балыртыне кыдардашы. Кунда танксене чарса таратмалли тарын канавзембе чәріпсем, мины хуну уйсем, темичерет траншеи, блиндашсем, доцембе дзотсем тем чухлех. Гитлер генералізем херлі жара Польшына кердешін мардыр обороны қадірлеші. Пирен везен планне кирлі жре вғытра білдерес Инженер полковник ран ұйтса Темлежав, Темле жав, чынныне калашын бөлме, икеленчі Кальтенберг. Шак вғытра блинда жалыге Соколов керзедіжі. Полковник юлдаш теревл. Фашист чывара живсыпны бегех шарламаш. Ергелін калашны де юнанны де он чыварне ушма булшмары. Тарықны бе хылға жіккенжен де ялнаттарза ядым. Шавақ бір сымақ та каламары. Халымен думалыне білместіп. Тышман чывар уштыр десен, она чыррын юлма шанчык парас До просто ваган хумханны, шортланса гайныбе шабышма бушланы хый вайзырыне гына кытардать. Тышман хумхандырда да шыртландыр. Анжақ берін яланах лыпқы булмалла. Илсе келер хана хамгалашса Тері полковник. Тулда жүрене чух Турханов көнебе сыран пальтоне хывманчы. Шавынба унын пагонесем де, медалі медалесем де манчы. Халевал пальтоне хывса хучы де, палламалламар улшынса Шавынбах табуле совет полковникне курсан, блиндажа илсекене немеш хывырт түрленсе Ларыр, пуш сәлтірі Турханов. Ал ізіне хурса хуч был Соколов енне жаврынса. Ундан инженер шине пăхрре. Утмал жулалла житне тип битле ырхан шин. Лай хырза ягатны янахе кавак сырбазырланы евр ялдыртатса тырать. Блиндажа кірзенех курбун зымзіне хускаткаласа, темскер шошлаза пăхрре хулын хулын тудызене чухне хибек паргаларе. Хыймалашне ырыне немех текетмеш булмалла. Нигам шине бұқмазыр сідел умынчи, пындықса пәтне бұған васкамазыр бұрзалар жиде, тенчеш иреке тухна лысене сілесе выляндармады дынчы. Эзір вырслап ледері Үйтрі Турханов. Хамамын галанне онланадып, анчақ тавырса галама пулдараймастып, хуравлары Апла бұлзан немішле Малдан хывыр камиккенне, ышта кайма тухнине каласа барыр, нимешле калары Турханов. Эбе Отто Грюгер, ТОДТ управлениеинче эшлеген аслы инженер. Хам мен дуныне калама пулдараймастып, Пушни усса хуравлары немеш. Мэншин Ытты офицерсен бегех, эбеде чундугичен вишіміш рейх интересісіне сыхлама буладып тезе тубадуны – Присяга чынжын чаршын нижын пушыс махмарыне хвырах плетрінде. Шетменіне калазан да каламазан да мана вилім шешкідет. Йоножы жадыр. Каламазан чынахақ пурны жырбасыу бұлашма легеденде. Анчақ чынныне каласан, сире тұтқынри офицерзен лагерне яма бұлдаратпыр. Ун еші лагеріштіне білмей юради. Тырхлаза кулныне бұдармазыр үйтірі Совет сөйізінде. Анчахи бір халі Польшыра ларат пыршке. Эсир пирен алла телел вағытра лекрер. Пирін бада самолет келмелле. мен білнене ним бұдармасыр худшіне жирса барсан, сире шап самолетпа ларцаяма буладып. Вара чен чип-чиберех порыныр. Вилемрен рен хорошы çук, онран пур те шиклленеше. Анчах вилем ялнақ ялнах куча курынса килмеш. Эсына пір жерден кедеден выл тебір енжен персе çитет. Онран хыдылас тесен вылыштан келесіне пілме жас Тыткынри офицер нимчен месір шуғышлазаларчы. Турханов унышынче мін бұл зәртніне тірі зынланчы. Шаван бағана шуғышлама чырмандармары. Темеше минут иртсен тень. Күрюгер пушнешіклесе совет полковникне кушран тенгерзе бұқры. Улдаламастыры. Шыппын итрывыл. Тышмана улдаласан да мар деші, анжақ ебі сире улдаламастып. Сирнюмра икі жул. Пірінбе гайсан Гитлер шайкіншен туғадыр да чырын юладыр. Тепри үшта илсе ғайсыне қывырақ біледір. Суйлаза Шабақты Шабақта. дезе тесе ма айдадып. Эбир тубаду не әненмеспір. Ун вірне сире чырын хвармасымақ барадып. Келшедірі. Юре, мәнейтіне пәдімбек шырза барып, анжақ тарғашын. хыравшы бұл небе присяғы жінжен манжы ан аншутлар. Хамшын мар, кел семшӹн шеш сирін условисембе келшедіп. Ебі вілсен манын шамрак ачасембе візен амыжы толыға юлашы. Сирионланадып, Ебатре Турханов көшізіне мұчлаттарма тыдынна офицера. Грюгер тăрăх немеш командование херлле жара хевеляныш бук херенче тытса чарасшын. Вун билік ширим билік километр сарлагыш оборона линии тума Унда инженерный шар пайыземзір пушне, вырынде хрешенсем тыткына лекне салдаксем пини-пини бешлеші. азапланса, вайсырланнызене майданек лагерне яраше. Ундан ниганда чәрін тухмаш. Оборона линине туза бітерсен, шар вұртынлы хізіне негамада ангаласа пачыртесе, үттісіне де шавла керек ямалла. Грюгер ішлеген управленере виже инженерный полк сырбушне тыткынри херлі салдаксембе вырынды хрешензем вун биллік ширым бен шинна яхын ішлеші. Тада жак иншетри лагерзенчен вуны бен шинілзе келмелі. Хвала вице станцинче малли команда çав шуда керет. Эзер çав станцыра пулса курнăи. хут кайма тухнычче. Хевел тухышынчи фронта эбе иртнернере гына килнне. Кунди лару тырыват теплін пілменніпе, әнде пірре шула тұқсақ сирін алла лекрім, пыжырханчы күрюкер. три лагерден келеген шинсене міншін түрек хрубешуф хулыне чугын чулба илсе бұмастыр май килмеш. Замост ебе став станцизене совет авиации тебе ербе ишсе андарны. Люблинри узел урлы шары земшеш кушса жүреші. Тыткынри жінзіне ирексірех ут мылшит мальчухрым шуран уттармалекет. Инженер-полковник херлі жар интереслендерме бұлдараган сведенізем нумай пәлнерен Турхановына фронтлеш енне чынахах самолетпа ларцая маршрут тетре. Шав жуғышавыл бұғыра ытти партизансене білдерчі. Никамда хиріш булмаре Юлашки хыбар, тері Турханов. Кәжір, хвалавитцы станцине тытканри совет салдагесен эшелоне килмелле. Немішсем візіне оборона линии туны жерде әшлеттересшін. Мінле жұтладыр. Шавсене тытканран құдылма пулышас теместері. Пулжасы бұлышма пулітчіде әбір ұтлада вайзыршке. Пірін пулеметсем шук, винтовкызем де егешінна пірер веші. Неміш конвоин темле шар хадыра дешеделіклі. Узызыр юндық нешеш пуласын жән храмалла. Тере сухалнен умайранба хырман вдам шулсенчен иртне партизан. Шакна илцен Соколов смахилчче. Вăл совет лагерде епле азапландарныне астударчы. Оборона строительствинче булнисем нихшан да чррен юлманны шинчен каларе. Эш ынмасран храмалламар. Фашистсенчен хыразадыны булсан, эбир халіде весен лагеренчех Конвояхы юлын табыны бірда хамыр юлдаш сене тыткынран құдары бір. Тері был. Теріс. Эбір бұлшмасан візене кам булыштыр. Янраса кайрыш сазызем. Апла бұлзан теплен сүтсі явы бір. Камын мінле план бұр. үйтірі Турханов. Конвоя табынма пиренчынахах жүк, анчақ ман маншутпа она улдалама булат тері яничек. Мінле майба, ытрыш партизанзем немешшәрін вұртынлығызіне пілдерні хүшін грюгер пәдімбек пирін алла лекре. Гестапыран шекленнебе ебір мін дума хушны шавна турт турткалашсады мазыр тума булдарат. Пирнена тыткын решін шинсен командине станцирен илсе тухса хамыр пама хужас бұлад. Вара щиитмӹл шин ирике тухе. Тем жав иккеленче Владимир Александрович. Фашиста шымылын шанма хамыр алыран вәжерінзенех вăл урыхла юрлама бүшілі. Терес келішірі Кальтенберг. Эбирана самолет пахларца ярыбыр. Хваловице станцине ун вырынне хам гайма пултарадып. Документсем хадыр. Орц комендатурыра онада манады балламашы. Тыткан ришарчынны зея станцирен илсе дұғып та конвоя арестлі бір. Турханов шуғыжа қайры. Эше білсе, тада лайық қадірленсе тузан керек мінле тұшмана да улдалама була дінде. Анча Хальхинче пулас операция қадірленме вăхыт сағал юлни хуплать. Шабақта алы ұссаларма юрамаш. Пелік шыршынна вилемрен шылас тевет теветкелле хытлансан да пиренигам да айыпламе. Тері бұл ышра юлаш кинчен, Вара Конрад келешрре. Кой же ебір шаплады бір Хэнь планепе палаштарма тытынчы Турханов. цире ТОДТ представителя автомобильбе пырасыне плещенде. Машина жінче инженер-полковник сырпушне унын шоферібе вестовой пуласы депаллы. Шавынбай ибірде унда вишін бірза Кальтенберг Грюгер тумдерне дұғыне. Яничек шофер бұлі, эбе вестовой. Эбір шымыл машины баларза кайбыр конвоя арслеген партизансем пирін хышран везде хотпа бөреш. Эбир вуны жынна шеш немішсембек тумландарма бұлдаратпыр, білдер Соколов. Вуны жын шидет, үтізем конда хурала үлтшір, Эзір хурал бұшлығы буладыр. Ваша жіне бұқсакалары Турханов. Соколовын интересле операцире бұлас келнетші. Анчақ шарды ергене бұсма юраманныне білсе, тавлашсады маре. Турхановына кунда юлнышынсене мен шинчен кескен каласапачы те летчиксем батне илсе кайры. Самолет йыжынмалли вырын Янов вармане херенчи тюрем шерем шинче тубынны. Совет союз давна сумын унды немешсем аэродром дума тыдынны булны. Кайран хызен шары хевел тухшнелле хывырт кушса кайсан эшлеме пырахны. Полк командире Дуглас ярзабама бульчы пілдерчі радист. Шак радиограммына сире бама хушрыш. Вәте саспалы зембе ширны блокнот листіне тыттарса хушса хучывыл. Доложить обстановку. В Люблин вместо вас вылетел дублер. Каковы ваши планы? Если не представляете возможным установить связь со штабом АЛ, разрешаю возвратиться вместе с экипажем аварийного самолета. Барсуков, вулари Турханов. Менді васшы шуғышлары был. Кунда келеген самолет паларса кайсан пәдім хуйхы суйхы пәтне булетченде. Анчах тытканри совет шыннисене ерге калармазырақ кайны евырлық сенжен хыраса тарныбек пулса тухать. Дуглас хышан келмелле итрывал. Шуршыр тілінче ешінма хушыш, эбір кывайт чертме қадірлендімір, теріп бортрадист. Самолет палларса мамай жук. Партизан отряджыты вас марши. Кәшір иреке кыларны чи шанчык лысыне суйласа илесте разведка шне тытынас. Партизан юхымен штабе шар хадересем ярсабама булдарать. Люблина кайма кирлі мар. Халық шарын бе вырынды патпольчиксем урлышығын ма бұлі. Вара әш ынасын массы пәдембе хамырдан келі. Тері воровал блокнот-лист и жене Барсукову. Подготовил важную операцию. Завтра приступаю к выполнению вашего второго задания. Подробности сообщу дополнительно. С Дугласом прошу прислать оружие и обмундирование на стрелковую роту. Жду инструкцию на радиосвязь. Турханов. Тесе ширжеде борт радистаты тарджы. Хывыр штап урлы радио бабарыр. Барсуков камне унда плеще. Эсир пирінбе пірлепі мастыри ытрыш турман. Май келмеш, лекне немеш инженербе евына тада йывыр аманны партизан сене лартса Ман вырына гунда Соколов лейтенант юлать. Мен думалдыне выл білет. Юре.